Titi. di tengah latar milang ana lintang api mo bendara kula Gus Janaka. Sasampunipun panjenengan lenggah kanthi sekeca kula ngaturaken pambagya sugeng rawuh bendara Janaka. Iya Kakang Semar tak tampa kanthi bungah kowe mbagekke karo aku. Nampa pangestuku apa pangestune Kakang Semar kaya tekaku ora ana alangan sawijining kejaba saka iku aku ngaturake sungkem ana ngersane Kakang Badranaya. Kula tampi kanthi bunga. Munyuk. Wong tu agek padha ngendikan ting klunting. Kareng, Pak. sing akon nyake gelas nang ngono sa. Arak yo dhisik gelase to karo dapurmu. Bapak ngangger kangen karo anake lanang yo aku sing korban. Dunek-unekke terus aku. Mentak gege patimu panjenengan. Ya aja Pak. camurang tata ana bendara rawuh kok malah ating kluncing disujana ora ana isine ana ana isine ayo ngendangake candinge kula ngatraken sembah pangabekti rawuh bendara janaka iya nala garing tak trimo pangestuku tanpa nono kula pundi wonten mestaka mugi dadosna jejimat sih kadar manipun Ndara Arjuna. Iya. Ngaturaken sembah pangabekti kula, Gus. Iya, Bagong tak trimo. Nggih, pangestuku tampanono. Manggawake riyen. Apa ya ana pangestuku kudu kon gawake bentaramu kira ya suradung. sing jenenge pengestu kuwi anggar piyayi ngenehi pengestu anggar piyayi ngenehi pengestu pomo kena tak wadahi wis ora bakal lamot ning kok sing jenenge ngenehi dhuwit kok arang-arang tunggal dina wong ora tata wis ora mbok menawi wonten lepatipun anak-anak kula nyuwun pangapunten wonten kasepun bendoro kula jer panjen lari-lari kula wis tunggal pun lari ing dugal kirang prisa sing diwedeni ki sapa karo bapakne wedi ngarep ngrundel mburi. Nek nang ngarep kaya nggih-nggih cang tangane engko nang mburi wis metenteng-metenteng. TKT bapak ora weruh. Lah opo matane wong kok nyentelke mayeng-mayeng. Kon sinau kepintaran angel raja mak. Sing dipenke ki mengle nyandang. Nek nganggo katok dawa ngantel nyetil. kacamata. Anggo kacamata ora urung ya suwe-suwe konangan. Kaya nget genane ming barang le nyileh. Kula badhe nyuwun prisa sak rawipun bendara wonten ing griya kula mriki. Wonten dawuh menapa kepangajeng kula paring pangandika ing kanthi walaka, Kakang Semar Badranaya. Nun. Apa sebabe Kakang Semar ora sowan ana kraton Ngamarta? Seka rumangsaku kaya ora luput marang para bendoro. Mbok menawa yen pancen para kadang-kadangku sakwetara kang nyendhu munggu pribadine Kakang Semar Badranaya. aku kepingin mengerti sapa ingkang kumawani anggepok koncamu yen pancen aku dhewe sing luput-luput ku apa Kakang Semar awit aku percaya yen to Kakang Semar ora ngadep onong kraton Ngamarta bisa nimbulake ilang memanoning negoro bisa nimbulake kurang kapercayaning para kadang-kadangku Kakang Semar enggal maturo kanthi prasaja Jaja Kakang. Eng. Mulat wiciling sasangka sinawang saking mandrawa. niki janjane laire niku kaya-kaya mboten nonton pikir napa-napa nanging mungguing batin kula kerontor Menawi para bendoro kula saestu mboten nonton ingkang nyendu kalian kula mboten nonton ingkang paring duka kalian kula den. Namung saking raosipun kang abdi piyambak kemawon ingkang kirang tumata upamita kula sowan dhateng negari Ngamarta. Badhe nampi pangendikan ing kados pundi? Eh, kula kinten boten nonton sing cemental teng ati kula. Tinimbang kula sowan boten sandi namung gadah raos ingkang semplah lungkrah kados mekaten. Kula trima boten kesah-kesah kemawon, Gus. Eh, eh, eh, Agak mama nyanyi, Pak. Loro Janaka ki mundut prisa apa sebabe kowe ora sowan ki gek matur bloko ora kok maneh menyanyi. Aku arep matur kepiye nola garing keronto-ronto adikku. Pak sumpeling kok anggen. Wong arep nangis ya Pak Sus. ya kudu sing sabar kok ngarang wong tua. Nek dadi anu mbok ya mengko anake antri nang buri teng trengko ngene. Sing shot. Ora ndine apa sebabe Kakang Semar kok ora bloko. Senajan kula mboten bloko penjian mrisane kanane anak-anak kula menika tentu sampun saged menggali. Nun, pikire kula kaya rinujit-rujit sed panjenengan senajan dereng nampi atur kula mresani kawon menika kemen menyang samun saged nampi. Cobi Kulatri, trimenggalih, cobi Kulatri, Meresani, cobi Kulatri, Madosi, menapa sebabipun Semar anggenipun boten ate sowan. Lho Mat marang sang Arjuna semunya kamanungsan Liringi kodika mantian lono kunges astri sang lenglenge prontong eh. Petruk menyang endi Kakang Semar Lah niku niku sing dadi rasane ngati kula kaya koyo... berdebar-debar rada memuncak wong jalaran petruk kula kesah mboten pamitan niki pancen wawatonipun yen anak kula petruk dereng wangsul kula mboten ajeng kesah-kesah pun kajenge kula boten lunga-lunga senajan to nganti direwangi siter kula niyang. Kakang Semar Badranaya. Yen mengkono prayoga kowe ayu tak boyong ana negara Ngamarta. Mengko aku ingkang tanggung jawab. anakmu Petruk bakal tak aturake ana ngersane para kadang kadang kabeh supaya diupaya sing nganti kudu bisa ketemu ah jeng golek teng pundi Kakang Semar percaya yen Koko Prabu Betara Kresna kagungan pusaka kaca paisan mbok menawa kinarya srana iku mengko kanggo lantaran putramu Petruk bali kakang Eh, kepiye nolo garing? Aku manut kok, Pak. Sebo ya ayo. Ora ya ayo. Amarga wis aguh diterusake sawang Amarta ndek Durjanaka ya ayo. Mulih ya ayo aku manut. Mulih nek ora sida dinek dhuwit. Lendi kowe, Reng? Aku manut aku. Ning kare masa bodho pengarepe kadang iku gumantung pengarepe. Aku ya ora duwe. Padha ae. Nanging menapa para bendara kula menika mangke badhe tanggal jawab. kalian wangsulipun anak kula Petru, Gus. Aku tanggung jawab. Eh, Tole, ya senajan ngrekoso sing kaya ngapa? Gawak notasi bapak. Oh ya, kok tak tatane. Enggak apa-apa, eh, sarung wae karo klambi. Lengawangi, wangi. Hmm. Tak warne tekku. dadi men bapak kleru nganggo dekku dekku dekku tak tersepikir sing dintek nek ming bapak ya tak wore kene iki dompet lak dadekne siji wis pak wis ditata le wis kacamata aja nganti keri wis tak gawake kae malah loro lambe Jawa. Wis, wis. Iket. Iket kok tuku kono wae. Awet rombongan kono ana sing coba kuliket. Engko pesen kono, tur malah gampang kok kena dapusi barang. ngapusi nek liyane bapak aku nek aku sing ngapusi ora iso ucang nginceng aku terus monggo kula dereke Gus eh senajan to kados menapa menika mangke bab kawontraning rasa kula kula pasraken para priyagung amarta iya Kakang Semar karngian Aklar pandam muntar ler sorot Ting peponan surun tanpa dan Oh nolo garing kuraya ya Adi munggone lunga wis pirang dina Petro iya sampun dangu Kinten-kinten tigang wulan kemawon langkung Orang ngabari Mboten wonten kabar menapa-menapa lha niku bapak niku ngantek pitung Senin pitung Kamis niku ra nggih punjul saka telung sasi ngoten Njur bapakmu ing karang kabulutan nandang gerah arak susut tawa ini kok mau jalanan loro pikiran iya pengumane ku jan gebangeten bapakne anggere pun lara ngoten kali adus nggih wegah nyambut gawe nggih wegah ambune ngantek tengike ora jamak kowe aku ya ora adus sama. padha Kangger diladeni panganan iku nek ora cocok didupak. Hawane niku ming nesu mawon budrek. Angger muni saya nek entah dipakani iwak daging niku titik nesu titik nesu abekakas remuk kabeh. Apa cuwek? aku wali alah barang murah kok lemu lah witena nek duwene wing kuwi ora kersa dar mboten purun nek bengi niku meremelik ming ketap kedip sing ditakokke anggranu petruk kok ora mulih klithik-klithik lunga srak-srek srak-srek srandalang angger anger bocah-bocah sing dolan niku do prak-prak. Kowe mau ora Petruk ora, mboten mbah cenanangang. Takoni wong tuwa ngenyek ngono kuwi. Aniku watake bapak teng riku niku. Ah, Adatine kula kali gareng niku njur kepriwe? kek mangan ora gelem diladeni ora dadi karepe ming jajan bayar repot ae niki niki adul ratan mulih nggawa tilentil mengko tundone utange pirang-pirang ya kowe wae sing do sabar wawinganane niku malah mutung ora lanang ora wedok kabeh-kabeh padha sengit karo aku ning loya meneng mawon nek kok ngene iki aku tak bali aku tak lunga ngetan aku aku yang dereke sugeng aku bulane ya ora lunga lu karang wong tua kok gong wong tuwa ki watake cok kaya ngono kuwi anggur kliti-kliti delok gendule dilumpuke koyo didol. Nale gemi-gemi bapak nika. Iya. Ya wis kowe wae sing padha sabar. Nek karo gareng satru bebuyuten. Gareng paitane ya ngeyel. Tawa ditutuk baterai barang. ya ben kok ngene. Wong aku mono ngetokke kiyaine iki ora yo jeneng wong tuwa. Lah mulane kuwi pun ora sabar-sabar iso cilaka kowe rek mulane kuwi. Dasare kowe yo paitan iki ming paitan ngae ya lagu dikongkon wong tuwa yo ming glibat-glibet kok yo menek nang omah sing medingkring kae turu. Kotak turu adus kok mam. Wis katan yo apa <laughs> ayo tak gareng antem pisan rada mundur kene nolo gareng awit kok ana prabu sing ora prayuga saya kapyor sorot lintangku medat titi sonyo matyo latri Lumrang gandaning puspit maning putyanira sang Dwi jawa rembrengeng kelir kumaraning madu brontok Raden Janoko kendel wonten ajaning wono kandhek wonten denda catur. Denda dalan gedhe catur wilan papan kendel wonten ing Delanggung Proskawana. Nampa cobaning jawata katemping samirana suwit kang an onong salira darbi raos kekes. Nanging watak kesumur besing madu wijringan dono topo kaya tanggap ing sasmito sigro den inger curigane. sapa tambuh sapa rumlat ing ngarsa piyaing garumbul ora kaya gruduging purwadya bala buta sangka ing kraton Purworejo sorong marutong tong sindung riwut prawara guru rupa wisikan magulingan parayang yang ekonomer gunung Mawasindung sindung lumak kok dhisik aku tak takon ngendi omahmu sapa jenengmu sapa jenengmu ngendi omahmu takon takon takon takon, takon.